Pia mwenye kufanya jambo baya la bid'a ana madhambi ya jambo hilo, na pia ana madhambi ya wale watakaoitekeleza bid'a hiyo hakitapunguza chochote katika madhambi hayo. Ndugu zangu Waislamu, wazushi wana shubuhati, wana shubaha nyingi, shubaha ambazo hazina msingi wowote katika sheria. shubaha zenyewe ni auhani min buyuti al-ankabut wa inna awhana al-buyuti la baytu al-ankabut law kanu ya'lamun kwa hiyo wana shubha nyingi za kutetea uzushi wao moja katika shubha hizo ni hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi Hadithi hii wanaifasiri kama ifuatavyo: mwenye kuzusha bid'a nzuri, man sanna fil islami sunnatan hasana. Wanafasiri hivi wazushi, mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a nzuri, yeye ana thawabu za bid'a hiyo na ana thawabu za wenye kutekeleza bid'a hiyo, hakitapunguzwa chochote katika thawabu hizo. Tafsiri ya batili wanapendua pendua hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya, ya kutilia nguvu bid'a zao jawabu la shubha hii Alimamu Shatibi katika kitabu chake al-i'tisam يقول رحمه الله ليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع si muradi wa hadithi hii ya mtume wa sallam man sanna si muradi wa istinan maana yake kuzusha sio muradi kuzusha katika uislamu bid'a nzuri sio muradi wake wa innama almurad al'amal bima thabata min as sunnah an-nabawiyyah ni kutekeleza sunna yoyote ya mtume sallam iliyothubutu hii ndiyo maana man sanna الإمام ابن باز رحمه الله كذلك الإمام العثيمين رحمه الله ونفسير من أحيا سنة mwenye kuhuisha kuhuisha sunna katika Uislamu jambo limethubutu katika sunna akalihuisha na kuwafundisha watu sunna ambayo wameiwacha hii ndiyo maana man sanna fil islam sunnatan hasana sio kuzusha ndugu zangu waislamu ingekuwa maana ya hadithi ni kuzusha bid'a nzuri bid'a zilikuwa nyingi kila mtu angezusha yake kila mtu katika sisi angezusha bid'a yake akaifanya na watu wakawaamrisha wafanye uislamu ni hivyo la mwenye kuhuisha katika uislamu sunna nzuri jambo limethubutu katika hadithi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam akalihuisha hii ndiyo maana man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Anasema Imam Shatibi rahimahullah, ukitaka kujua hilo angalia sababu ya hadithi hii. Sababu ya hadithi hii mtume kusema anahimiza sadaka sababu ya hadithi hii mtume aliisema wa kuwahimiza masahaba na waislamu wote sadaqa jarir ibn abdillah rawi hadha alhadith qala kunna inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sadri an-nahar tulikuwa na mtume sallam asubuhi mwanzo wa mchana tulikuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fajaahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimar mutaqallidi as-suyuf tulikuwa kwa mtume sallam wakamjia watu hawana viatu hawana nguo kamili nguo alizovaa kila mmoja anashuka moja tu hakuvaa kamili kamili wamejifunika nguo moja kila mmoja halafu wanapanga zao kuonesha kwamba ni mashujaa ammatuhum min mudhar wengi wao wanatokana katika kabila la mudhar bal kulluhum min mudhar bali wote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 watu mcheni mola wenu waltandhur nafsu ma qaddamat lighad kila moja kila nafsi kila mmoja katika nyinyi aangalie kesho yake kitu gani itatanguliza kwa ajili ya kesho siku ya kiyama sadaka mtume akaendelea kusema tasaddaqa rajulun mtu atoe sadaka bidinarihi bidirhamihi min sa'i tamrihi min sa'i burrihi atoe sadaka kila mmoja katika nyinyi dinari yake dirham yake bisa'in min birrihi pishi ya ngano yake pishi ya tende yake mpaka akasema walau bishiqi tamra mtu atoe sadaka japokuwa kwa nusu ya tende kipande cha tende atoe sadaka fajaa rajul min al-ansar akaja mtu mmoja sahabi mmoja katika masahaba wa Madina akaja na kigunia cha, cha fedha kigunia cha fedha kizito mkono mmoja ukashindwa kukibeba ikabidi usaidiwe na mkono mwingine uzito wa fedha zile akakiweka pale kwa mtume sallam sadaka yake mtume akasema hadithi hii man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yankusu dhalika min ujurihim shay'a mtume akahimiza sadaka kwamba mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna nzuri yeye ana thawabu za sunna hiyo na ana thawabu za wale watakaotekeleza sunna hiyo baada yake hakipungui kitu chochote katika thawabu zake masahaba wakaanza na wao wengine kufuatilia kumfuatilia huyu aliyeanza na wao wakawa wanatoa wanatoa sadaka mtume akasema hadithi hii kwa ajili ya kuhimiza sadaka kwa hiyo sadaka ipo katika uislamu si kwamba ni jambo la kuzusha hal hadha sahabi sahabi huyu amezusha kutoa sadaka la sadaka ipo katika Qur'an katika sunna qala ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay fa inna allaha bihi alim وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة هذه النصوص كلها في الصدقة صدقة إيبو ويهو صحابي علي sahabi سنهي يا صدقة ya أيها المبتدعة وزوشي mubtadi'a wazushi علي alizusha بدعة nzuri أين البدعة sahabi azishe bid'a kama nyinyi la hakuna sahabi aliyezisha bid'a katu kwa hiyo sahabi huyu ndiyo sababu ya mtume kutoa hadithi hii hakuna bid'a aliyozusha huyu ni sadaka na sadaka ipo katika uislamu mashrua الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقزانه إسلام وإسلام نكم فواتمتم صلى الله عليه وآله وسلم سيوك زوشا حديثه يا جرير بن عبد الله mtume hajaamrisha uzushi kwamba mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a nzuri hajasema hivyo mtume hajamaanisha hivyo kabisa halafu ndugu zangu waislamu jambo la uzuri na ubaya kitu kizuri kitu kibaya ashari ndiye mwenye haki wa kuamua hivyo sio akili za watu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallam tayari ametubainishia vitu vizuri na vitu vibaya tayari hatuna haki kusema kitu hiki ni kizuri tukitie katika dini hakuna hatuna haki hiyo na hivi ndivyo walifahamu wazushi mubtadia wanafahamu hivyo ufahamu mbaya kwamba kila mmoja akili ya mtu inafaa kutia jambo katika dini analiona ni zuri ndio ufahamu wao mtu atie rai yake katika dini kwamba hii inafaa katika dini watu wafanye la Ali ibn Abi Talib الخليفة الرابع ومتم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ingekuwa dini ni kwa maoni ya watu, ingekuwa kupaka maji chini ya hofu ni bora zaidi kuliko kupaka maji juu yake. Waqad raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, nilimwona Mtume sallam akipaka maji juu ya hofu zake. Mtu akivaa viatu hataki kutawadha, anatawadha kwanza kamili, udhu kamili. Udhu ukitenguka yajuzu kuosha viungo vyote akifika kwenye miguu havui viatu vyake anapaka maji juu fakat juu ya viatu wa basi anakwenda kusali sasa ingekuwa dini ni kwa maoni ya watu watu wangepaka chini sababu chini ndio kunakochafuka lau kana ad-dinu birrai lakana asfalu al-khuffi a'la أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه hakuna rai hakuna rai katika dini kwa hiyo hawa wanatia rai zao na akili zao katika dini jambo la makosa ndugu zangu waislamu na ndio maana na ndio maana hawa wanafanya bid'a nyingi kwa sababu wanafuata akili zao na rai zao wanaona inafaa hivyo mwezi uliopita mwezi uliopita tu au miezi miwili iliyopita kuna ofisi moja ya biashara ilifunguliwa hapa mjini Mombasa siku ile ya ufunguzi wakaleta keki walipokata keki ile mmoja katika wao masufi hawa akasema hadhihi bid'atun hasana hii ni bid'a nzuri kukata keki ndugu zangu waislamu billahi alaikum uislamu umeleta kukata keki nani alielesha jambo hili kama si makafiri makafiri ndio birthday ya kukata keki harusi zao wanakata keki ni makafiri walileta jambo hili yeye anasema hadhihi bid'atun hasana wazi wazi ipo katika mitandao ya kijamii hakadha almubtadia hivi ndio wanafanya jambo la kikafiri ukafiri wao wanasema hadhihi bid'atun hasana kukata keki ni bid'atun hasana hakadha sufia ndio wanaofanya kwa uislamu wanachafua uislamu jambo la kikafiri ukafiri wanajifanyisha makafiri alafu asema hii ni bid'a nzuri na mtume anasema waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum anayejifanisha na watu yeye ni katika wao Uislamu haujaleta birthday ya kukata keki Uislamu haujaleta rasu harusi za kukata keki ni makafiri walileta hilo lakini wanaangalia akili zao hawamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna bid'a nzuri kama wanavyodai. Hakuna bid'a nzuri, bid'a yote ni mbaya, bid'a yote ni haram, bid'a yote ni dhalala. Dalili ya hivyo ni nini? As-sahabiyul jalil hibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul kullu bid'atin dhalala wa irraaha an-nasu hasana kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri ibn Umar akifasiri hadithi ya Mtume sallam wa kullu bid'atin dalala qad kullu bid'atin dalala wa irraaha an-nasu hasana kila bid'a ni upotevu hata watu wakiuona mzuri uzushi huo maneno ya sahabi maneno ya sahabi ni hujja yakulu ulama qawlu sahabi hujja illam yukhalif au illam yukhalaf qawli ya sahabi ni hoja ni dalili isipopinga nasi au isipopingwa na kauli nyingine ya sahabi hawataki maneno ya mtume watakuja kubali maneno ya sahabi ibn Umar sufi sufia hawakubali maneno ya mtume watakubali maneno ya sahabi huyu ibn Umar kullu bid'atin dalala wa raaha an-nasu hasana watakubali hao wazushi lakini maulama wasema qawlu sahabi hujja illam yukhalif au in lam yukhalaf al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra rahimahullah yaqul man ibtada'a fil Islam bid'atan wa ra'aha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar anayezusha katika dini hii ya Uislamu bid'a akaiona ni nzuri huyu anadai kwamba mtume sallam amefanya khiana katika risala yake katika ujumbe wake man ibtada'a fil islami bid'a wa ra'aha hasana حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ونين يقول يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا jambo ambalo halikuwa ni dini wakati wa masahaba sasa hivi haliwezi kuwa ni dini ni uzushi fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu liyawma dina maneno ya imam min aimmati alislam alimamu malik rahimahullahu ta'ala imamu dari alhijra na maimamu wote wanne maimamu wote wa wanne wanaojulikana duniani wote wanapinga bid'a na kukashifu bid'a alimamu shafi ndiyo mwenyewe ana maneno makali sana kuhusu wasufia maneno makali sana kama kweli ni wafuasi wa imam shafi kwa nini wamfuati kweli ni wafuati wa wanadai kwamba wao ni shawafi wanamfuata Imam Shafi mbona wamfuati katika kukashifu sufia Imam Shafi anasema anaingia usufi asubuhi mchana anakuwa mpumbavu wanajua maneno hayo Imam Shafi makali kwa sufia lakini hawamfuati yoyote hawafuati maneno ya mtume hawafuati maneno ya masahaba maimamu wanne watafuata maneno ya nani tena kwa ndugu zangu waislamu shubha ni nyingi zao na tutajaribu kuzielezea moja baada ya nyingine insha Allah taala nasallu Mola subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه